все більше старості ознак. І вже в час грому і дощу я, наче той старий вітряк, махаю крилами, а не лечу.